Zij het in hy die tempel laat regmaak het, is geskryf in die verduidelikings van die boek van die konings. Joas se seun Amasia het koning geword na hom.